Bojkot i godine žalosti. Mušički napadi na poslanika. Nakon neuspjelih pokušaja da pokolebaju Ebu Taliba i okrenu ga protiv Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, mušici su riješili da intenziviraju napade i maltretiranja samog poslanika. Pošto su ranije fizički zlostavljali njegove sljedbenike, odlučili su da pored verbalnih napada psovanje, izrugivanje, nazivanje pogrdnim imenima i slično, počnu i fizički zlostavljati poslanika, salallahu alaihi veselem. Jednog dana poslaniku je došao u Tejbe, sin Ebu Lehebov, koji je inače ranije bio oženjen poslanikovom kćerkom Umu Kulsum, pa ju je, kada je poslaniku počela stizati objava, razvjenčao kako bi i na taj način napakostio Allahovom poslaniku i rekao prijetećim tonom. Ja ne vjerujem u ono što stoji u Kur'anu. Tako mi zvijezde kada zalazi, ani u ono, zatim se, misli se na Meleka Džebrila, približio pa nadnio. U tejbe je potom skočio na Resulullaha da ga udari. Poderao mu je košulju i pljunuo prema njegovom plemenitom licu, ali pljuvačka nije pala na poslanikovo lice. Tada je Allahu poslanik, salallahu alihi veselem, proučio dovu. Allahu, pošalji na njega jednog od svojih lavova. Ibn Hišam bilježi da je poslanikova dova bila uslišana. U Tebe sa grupom Kurejšija otišao na put u Šam. Došli su u mjesto Ezerka i odlučili da tu prenoće. Primijetili su da oko njih obilazi lav, na što je u tebe povikao. Teško meni, tako mi Boga će me baš onako kako je Muhammed u svojoj dovi molio. Muhammed će me ubiti iz Meke, dok sam ja čak ovdje u Šamu. I doista, lav zgrabi baš njega iz cijele družine i preklamu vrat. Autori sira zabilježili su brojna mušička maltretiranja i nasrtaj na poslanika, salallahu alihi vaselem, tokom tih teških vremena ispunjenih iskušenjima i nedaćama. Neke njihove uvrede zabilježene su i u Kur'anu. El Velid ibn Mugire jedan put je rekao Zar se objavljuje Muhammedu, a ne meni, velikanu i ugledniku Kurejšija? I zar da bude zaobiđen i Ebu Mesud, Amr ibn, Umeir es Sakafi, prvak plemena Sekif, a nas dvojca smo velikani Meke i Tajfa. Na to je Allah objavio i još kažu Trebalo je da ovaj Kur'an bude objavljen nekom čovjeku iz jednog od ova dva grada. Zar da oni raspodjeljuju milost tvoga gospodara? Mi im dajemo sve što im je potrebno za život na ovom svijetu. I mi jedne nad drugima uzdižemo po nekoliko stepeni da bi jedni druge služili, a milost gospodara tvoga bolja je od onoga što oni gomilaju. Sura Ez-Zuhruf 31. i 32. ajet. Ahnes ibn Šurejk Es-Sekafi bio je cijenjen čovjek među Arapima i njegovo mišljenje je uvažavano. On je često vrijeđao Allahov poslanika sallallahu ih veselem i oponirao njegovim riječima, pa je uzvišeni Allah o njemu i njemu sličnim poput Velida ibn Mugire Ubeja ibn Halefa i drugih objavio. I ne slušaj ni jednog krivokletnika, prezrena, klevetnika, onoga koji tuđe riječi prenosi, škrca nasilnika, velikog griješnika, surova i osim toga u tuđe pleme uljeza. Sura El Kalem od 10. do 13. ajeta. Među onima koji su zlostavljali poslanika, Naročito su se isticali Ebu Džehl, njegovo ime Amr ibn Hišam, Ubej ibn Halef i Ukbe ibn Ebu Muajt. Ibn Hišam je zabilježio da su Ubej ibn Halef i Ukbe ibn Ebu Muajt bili iznimno bliski prijatelji. Odnosi među njima su bili upravo bratski. put je Ukbe sjeo uz Božijeg poslanika i odslušao ono što je on govorio. No kad je zato čuo Ubej Odmah je požurio do njega i prvo što je rekao bilo je. Zar je moguće da si sjedio s Muhammedom i slušao njegovu priču? Ja te više ni pogledati neću, a nekamo li govoriti s tobom. Tvrdo se zakleo, dodavši. Ako ikad više sjedneš kod njega, poslušaš njegov govor ili prođeš pored njega, a da mu ne pljuneš u lice. Ukbe ibn Ebu Muajt doista je to i učinio. O njima dvojici Allah je objavio. Na dan kad nevjernik prste svoje bude grizao, govoreći, kamo sreće da sam se uz poslanika pravog puta držao. Kamo sreće, teško meni, da toga i toga za prijatelja nisam uzeo. On me je od Kur'ana odvratio, nakon što mi je priopćen bio, a šeitan čovjeka uvijek ostavlja na cjedilu. Sura El Furqan od 27. do 29. ajeta. Jednom prilikom u ibn Halef došao je Allahom poslaniku sallallahu alihi wasallam noseći u ruci truhlu kost koja se na dodir pretvarala u prah. Muhammede, rekao je, ti tvrdiš da će ovo Bog opet oživjeti, nakon što je ovako istruhnulo. Zatim je to stisnuo šakom i onda to puhnuo u vjetar, u pravcu poslanika. Da, ja to tvrdim, rekao je poslanik na to. Allah će to proživjeti, kao što će proživjeti i tebe, nakon što i ti budeš takav, a zatim će te uvesti u vatru. Allah Đelešanuhu je tada objavio. I nama navodi primjer, a zaboravlja kako je stvoren. I govori, ko će oživjeti kosti kada budu truhle? Reci, oživjet će ih onaj koji ih je prvi put stvorio. On dobro zna sve šta je stvorio. Onaj koji vam iz zelenog drveća vatru stvara i vi njome potpaljujete. Sura Jasin, od 78. do 80. ajeta. Poslanik, selam, strpljivo je podnosio mušlička vrijeđanja i nasrtaje, moleći uzvišenog Allaha za pomoć i zaštitu i bodreći svoje sljedbenike da izdrže. Autori Sira zabilježili su primjere direktne Allahove Đalešanuhu intervencije koja je bila u funkciji zaštite Allahovog miljenika i odabranika.